Առողջությունը երջանկության գրավական։ Հանրայինի եթերում Լիրա Ղալայանի սպեղանի հաղորդաշարն է։ Եթերում սպեղանի հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում հաղորդաշարի հեղինակ Լիրա Ղալայանը։ Առողջ մարմնում առողջ հոգի խորագիր, որով առաջնորդվում ենք մեր թեմաներն ընտրելիս։ Քանզի մեր առողջությունից բացի չկա ավելի կարևոր բան։ Այն մեր գլխավոր հիմնական արժանիքն է։ Ասում են ամենամեծ նվերը, որ կարող ենք ապարգևել մեր ընտանիքին եւ աշխարհին, մենք ենք առողջ վիճակում։ Հարգելի ռադիոն կնդիրներ, այսօր խոսելու ենք ողնաշարի ճողվածքի մասին։ Մեզանից շատերը կյանքի ընթացքում ունենում են պարանոցի եւ մեջքի ցավեր, որոնք կարող են պայմանավորված լինել ողնաշարի տարբեր հիվանդություններով։ Ինչպես ողնաշարի հատվածում, այնպես էլ օրգանիզմի այլ հատվածներում արկածավի պատճառները կարող են լինել բազմազան։ Ցավն այն հետաքրքիր ախտանիշներից է, որի պատճառը որոշ դեպքերում կարող է հանդիսանալ տեղային ինչ-որ փոքր խնդիր կամ մեկ այլ պարագայում այն կարող է մեզ հուշել օրգանիզմում արկա բավականին լուրջ հիվանդությունների մասին։ Այդ իսկ պատճառով բժիշկների, իսկ մասնավորապես բժիշկ-ռադիոլոգների պարտքն է հնարավորինս շուտ հայտնաբերել ցավի պատճառը, ախտորոշել արկա հիվանդությունը, որ เป զի բուժող բժշկի կողմից նշանակվող բուժումը լինի առավել արդյունավետ հատկանշում է իմ այսօրվա զրուցակիցը՝ նեյրոբժիշկ օրդինատոր Անուշկա Զաքարյանը, ով առավել մանրամասն այսօր ռադիոլուսովին կներկայացնի հիվանդության պատկերն ու բուժման եղանակները։ Բարև ձեզ։ Այսօր ես կխոսեմ ողնաշարի ճողվածքների մասին։ Ողնաշարի ճողվածքը իրենից ներկայացնում է հենաշարժիչ համակարգի դիստրոֆիկ դեգեներատիվ հիվանդություն, որի ժամանակ ախտահարվում է ողնաշարի կազմի մեջ մտող աճառային բնույթի միջողնային սկավառակները։ Այսպես ասած դիսկերը։ Ողնաշարը կազմված է ոսկրային բնույթ ունեցող ողերից եւ նրանց մարմինների միջև գտնվող աճառային բնույթի սկավառակներից։ Այդ սկավառակները կազմված են կենտրոնում գտնվող գերանման նյութից՝ պուլպոզկորիզից և այն շրջապատող ավելի ամուր հյուսվածքից՝ ֆիբրոզողից։ Միջվողնային սկավառակները ապահովում են ուղղահայաց դիրքում ծանրաբեռնվածության նկատմամբ ողնաշարի դիմացկունությունը, ամորտիզացիայի շնորհիվ շարժումները և ճկունությունը։ Այս դեպքում ախտարված ֆիբրոզ օղը վնասվում է, վնասված հատվածում ձևավորվում է կոպիտ չարակցական հիցվածք, սկավառակը տեղաշարժվում է նախկին դիրքից եւ բուլպոս կորիզը արտափքվում է դեպի ողնաշարային խողովարկ, ճնշելով ողնուղեղը եւ նրանից միջողնային անցքերով դուրս եկող նյար թարմադիկները։ Ըստ տեղակայման լայնական կտրվածքով ճողվածքը կարող է լինել Միջին, այսինքն կենտրոնական տեղակայված, պարամեդիալ (այս փոքր ինչ կողմնայինորեն), կողմնային ողի աղեղի շրջանում, ֆորամինալ (միջողնային անցքում տեղակայված)։ Հնարավոր է նաև տոտալ ճողվածք, այսինքն ճողվածքը զբաղեցնում է ողնաշարի խողովակի տրամագծի կեսից ավելին։ Եթե ժամանակին չկատարվի համապատասխան բուժում, ֆիբրոզողը պատռվում է եւ բուլբոզ կորիզը հայտնվում է ողնաշարային խողովակում, ավելի ճնշելով ողնուղեղը եւ նյարդարմատիկները։ Առավել հաճախ հանդիպում է գոտկասրբանային հատվածի ճողվածքը։ Շատ են նաև ողնաշարի կրծքային հատվածի ճողվածքները, առավել հազվադեպ են պարանոցային եւ պոչուկային հատվածինը։ Ողնաշարի ճողվածքը բազմապատճառային հիվանդություն է։ Դրանցից են ստատիկ ծանրաբեռնվածությունը, այսինքն երկարատև նույն դիրքում գտնվելը։ Ընդ որում, նստած եւ կանգնած դիրքերը հավասարազոր վնասել։ Դինամիկ ծանրաբեռնվածությունը այն կապված է ծանրության բարձրացման հետ, ժառանգական նախատրամադրվածությունը նույնպես կարևոր է։ Ֆիբրոզ օղի կազմի մեջ գտնվող գլիկոզամինոգլիկանների ժառանգական կառուցվածքային փոփոխությունները հանգեցնում են օղի կոլագենային կմախքի կառուցվածքի խանգարման եւ ավելի հեշտացնում ֆիբրոզ օղի վնասումը ինչպես նաև պատճառ կարող է հանդիսանալ անատոմիական առանձնահատկությունները, ողնաշարի տրավմաները, կոտրվածքներ, հոդախախտեր, օստեոխոնդրոզիս, կոլեզի առկայությունը, չկանոնակարգված սննդակարգը, սնուցող նյութերի պակասը վնասակար ազդեցություն է թողնում մկանային եւ աճառային հյուսվածքի վրա եւ հանգեցնում է դիստրոֆիայի որը դյուրի ներդաշնում ֆիբրոզողի վնասումը, եւ իհարկե մարմնի զանգվածի ավելացումը, որը հավելյալ ծանրաբեռնվածությունը առավել հաճախ պատճառ է դառնում գոտկասրփանային հատվածի ճեղվածքների։ Ախտանշների առաջացումը պայմանավորված է երկու մեխանիզմով՝ ռեֆլեկտոր եւ կոմպրեսիոն։ Ընդհանուր ախտանիշները առաջանում են ողնաշարի ցանկացած հատվածի ճողվածների դեպքում։ Այսինքն կախված չէ ճողվածքի կոնկրետ տեղակայման հետ։ Դրանց են պատկանում ողնաշարի կամ նրա որևէ հատվածի ցավը, որը ուժեղանում է ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ժամանակ եւ թուլանում անշարժ հանգստից հետո մկանային լարվածությունը, մաշկի արոցի զգացողությունը, հիվանդները հաճախ գանգատվում են մրջյունների քայլելուց եւ այտուցից։ Տեղային ախտանիշների առաջացումը կապված է ճողվածքի որոշակի տեղակայման հետ։ Այսպես, օրինակ, ողնաշարի պարանոցային հատվածի ճողվածքների դեպքում հիվանդների մոտ պարանոցային հատվածում ճնշման զգացողություն է լինում։ Ուժեղ գլխացավեր, հատկապես պուլսացիոն քունքի եւ ծոտրակի շրջանում։ Գլխապտույտ, որը կապված է ողնաշային զարկերակների ճնշմամբ։ Այն ուղեկցվում է ականջներում խշշոցով, երկտեսությամբ, թուլությամբ, թթվածնի պակասի զգացողությամբ։ Այս դեպքում թթվածին իրոք չի երեքում, քանի որ կա արգելք նրան ուղեղին հասնելու ճանապարհին։ Հնարավոր է նաև զարկերական ճնշման բարձրացում զարկերակների սպազմի հետ կապված։ Գոտկասրբանային հատվածի ճողվածքի դեպքում նկատվում է թմրածություն, որը գոտկային հատվածից տարածվում է դեպի վար։ Սուր ցավ գոտկային հատվածում, որը առաջանում է ծանրություն բարձրացնելիս, միզարձակության հետ կապված խնդիրներ երբեմն անմիզապահություն, երբեմն էլ միզակապություն։ Ոտքերում թուլություն, զգացողության փոփոխություն, Կրծքային հատվածի ճողվածքի դեպքում դիտվում է ցավի ու այրոցի զգացողություն կրծքավանդակում։ Կարող են սրանք նմանվել սրտային ցավերին։ Արագ քայլելու աստիճաններ բարձրանալուց, այլ շարժումների ժամանակ, որոնք պահանջում են խորը ներշնչում ու արտաշնչում, առաջացնում են ուժեղ ցավեր թիակի շրջանում։ Այս դեպքում ուժեղանում է հեվոցը։ Վահանակեղձի ֆունկցիա խանգարում նույնպես կարող է դիտվել, որով այնում տհաճ զգացողություններ, թիակների եւ դեպի վար նկատվում է մաշկային զգացողության կորուստ։ Ոչուկային հատվածի ճողվածքի ախտանիշները քիչ են արտահայտվում, շատ հաճախ այն իրենց գազել չի տալիս եւ միայն որոշակի պայմաններում, օրինակ պինդ մակերեսին նստելիս կարող է առաջանալ ոչուկային հատվածի ցավ։ Կանանց մոտ դա կարող է իհայտ գալ հղիության ընթացքում ծնդաբերության կամ հետ ծնդաբերական շրջանում։ Բոլոր այս ախտանիշների նկատման դեպքում պետք է դիմել բժշկի։ Ախտորոշումը հաստատվում է անամնեզի, այսինքն գանգատների, դրանց առաջացման բնույթի, հիվանդի զննման եւ գործիքային հետազոտության հիման վրա։ Գանգատների և հիվանդի նյարդաբանական զննման Բարդեն ենթադրվում է ճողվածքի հնարավոր տեղակայման մասին։ Կատարվում է համապատասխան հատվածի MRT հետազոտություն, որի միջոցով ճնշտվում է ճողվածքի տեղակայումը, չափսերը, սկավառակի վիճակը։ Ըստ այդ մեր որոշվում է բուժման եղանակը։ Վաղ փուլերում, երբ ֆիբրոզողի պատրում չկա, ճողվածքը փոքր չափերի է, ցուցված են ոչ վիրահատական եղանակները։ Ֆիզիոթերապիա, համապատասխան ֆիզիկական բաժություններ, մանուալ թերապիա, այսինքն մասաժներ եւ դեղորայքային բուժում, որը իր մեջ ներառում է ցավազր կողներ, միոռելաքսանտներ, խոնտրապրոտեկտորներ։ Լրացուցիչ կարելի է նշանակել նաև արյունամատակարարումը լավացնողներ եւ B խմբի վիտամիններ ոչ վիրահատական բուրման անարդյունավետության, ճողվածքի մեծ չափերի, ֆիբրոզողի պատառման դեպքում ցուցված է վիրահատական եղանակը։ Վիրահատությունները կարեբաժան են մի քանի խմբի։ Նրանց թվին են պատկանում ավանդական դիսկեկտոմիան, որը իրենից ներկայացնում է բաց վիրահատություն, իր մեծ տրավմատիզացիայի պատճառով այն ներկայումս հազվադեպ է օգտագործվում։ Լամինեկտոմիան իրենից ներկայացնում է ողի աղեղի մի մասի հեռացում, որը սեղմում է նյարդար մատը, այն քիչ տրավմատիկ է, կարող է իրականացնել ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ տեղային անցկայացմամբ, կախված հիվանդի վիճակից։ Բարդությունների բացակայության դեպքում վերականգնումը արագ է։ Նվազ ինվազիվ վիրահատությունը ճողվածքի էնդոսկոպիկ հեռացումը միկրոսկոպով, առավելությունից է հետ վիրահատական առակ վերականգնումը, կպումների ռսկի բացակայությունը։ Հյուրատությունից հետո նշանակում է վերականգնողական բուժում, նշանակում է ցավազրկողներ, հիվանդը որոշ ժամանակ կրում է կոշտ-կորս է, կատարում համապատասխան ֆիզիկական վարժություններ։ Առաջին ամսվա ընթացքում հիվանդը կանգնած կարող է մնալ ոչ ավելի քան 1.5 ժամ, նստել չի կարելի կտրուկ շարժումներից պետք է խուսափել։ Վերականգնման ժամանակը կախված է հիվանդի տարիքից, ուղեկցող հիվանդությունների առկայությունից, ճողվածքի բուժման մեթոդից։ Իսկ ինչպես խուսափել ճողվածքի առաջացումից։ Ճողվածքներից խուսափելու համար պետք է կանոնավոր կատարել ֆիզիկական վարժություններ, լողի հաճախել, որոնք համրացում են ողնաշարի մկանները, ճիշտ ցնդակարգ սահմաններ, դրանք է սպիտակուցներով, կալցիումով հարուստ ծնունդի օգտագործումը, օրինակ կատնաշորի, կեֆիրի, ռեգուլյար հավի մսի օգտագործումը, վիտամինների, Խոնդրոցիտներով հարուստ սննդային հավելումների, որոնք նպաստում են ճառի էլաստիկության վերականգնելուն։ Այսքանը ողնաշարի ճաղվածքների մասին։ Առողջություն եւ խաղաղություն բոլորիս։ Ավարտվեց Սպեղանի հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը։ Մեր հաղորդումներին կարող եք հետևել երեքշաբթի օրերին ժամը 17-15-ին FM 102 եւ 3 հաճախականությամբ։ Տաղավարում ձեզ համար աշխատում էին Լիրա Ղալայանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Առողջ եղեք։